Մեզ համար ամենակարևորը այն է, որ Պակիստանի վարչապետը հնչեցրեց մի շարք գաղափարներ։ Այսպես նա ասաց, որ Պակիստանը միշտ անվերապահորեն պաշտպանում էր Ադրբեջանի իրավունքը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Նա ասաց, որ ադրբեջանական բանակը գravel է Ղարաբաղը եւ այս գործում նրան օգնել է Պակիստանը, որովհետեւ սա Պակիստանի համար պարտքի հարց էր։ Եթե հերավոր Պակիստանի համար Արցախը կարևոր է, սա նշանակում է, որ աշխարհակական առումով մենք նույնպես շատ մեծ ելևի ավելի մեծ կարևորություն ունենք այլ երկրների համար եւ մենք պետք է կարողանանք կապիտալացնենք մեր այս կարևորությունը եթե չանենք լինելու է շատ վատ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հրավիրել է կառավարության նիստ եւ այնտեղ հատուկ քննարկվել է թուրքական Կիպրոսի հետ կապված հարցեր Էրդողանը հայտարել է, որ Թուրքիան միշտ հատուկ ուշադրություն է դարձնելու թուրքական Կիպրոսին, որովհետև թուրքական Կիպրոսի թուրքերը թուրք ժողովրդի անբաժան մասն են, եւ ամեն ինչ անվելու է, որպիսի կապերը ուժեղացվեն եւ խորացվեն Թուրքիայի եւ թուրքական Կիպրոսի միջեւ, եւ որ պետք է ամեն ինչ արվի, որպիսի թուրքական Կիպրոսը ճանաչում ստանա։ Նախանձելի համերաշխություն այդ ազգի շարքերը։ Շատ բան ունենք սովորելու։ Իրանի նախագահը այցելեց Կուբա, հանդիպեց նախագահի հետ Կուբայի, Բարսասիչյան պաշտոնյաների հետ քննարկվեցի երկու հարաբերություններ։ Կուբան մենք բոլորս գիտենք գտնվում է ԱՄՆ գրեթե կողքին, եւ Իրանը Կուբայի հետ հարաբերությունների զարգացումը բնական է աշխարհակական լուրջ հայտ է։ Բայց Իրանը վարում է շատ համակարգված եւ համարձակ արտաքին քաղաքականություն։ Չինաստանն էր բավականին ակտիվ, այսպես Պեկին այցելեց Պաղեստինյան պետության նախագահ Մահմուդ Աբաս հանդիպեց Սի Ցզինպինի հետ Չինաստանի ղեկավարի շատ ջերմ հանդիպում բարձր մակարդակով կազմակերպված Մահմուդ Աբասը արաբական աշխարհի առաջին ղեկավարն է որ այս տարի այցելում է Պեկին պաշտոնական այցով եւ Սի Ցզինպինը կարևորեց հարաբերությունները Չինաստանի եւ Պաղեստինի միջև նշեց, որ նրանք պետք է բարձրացնեն միջև ստրատեգիական համագործակցություն։ Ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Չինաստանը ակտիվ է մերձավոր արևելքում եւ անկախ որևէ սուբյեկտի կարգավիճակից նա հարաբերությունները զարգացնում է։ Ուկրաինայի շուրջ էր թեժ զարգացումները։ Ուկրաինան շարունակում է մեծ կորուստներ ունենալ մարտի դաշտում իր հակահարվածը հաջողության չի բերել, բայց աշխարը ավելի շուտ հավաքական արևմուտքը շարունակում է օգնել Ուկրաինային։ Այսպես գոյություն ունի Ուկրաինայի պաշտպանության կոնտակտային խումբ, որը բաղկացած է ավելի քան 50 երկրներից, բնական է ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ, նրանք կրկին անգամ հանդիպեցին եւ կարևորեցին Ուկրաինայում պատերազմը եւ Ուկրաինային սատարել այս գործում։ Ну բնական է սա բերելու է ել ավելի մեծ ավերվածությունների, բայց աշխարհակահաղականությունը էմոցիաներ չի ճանաչում։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ընդունեց Մոսկվայում Ալժիրի նախագահին քննարկվեցին երկկողմ հարաբերություններ, ստորագրվեցի մի մեծ փաթեթ տարբեր պայմանագրերի, ինչը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը ակտիվ է արաբական աշխարհում եւ արաբական աշխարհը նույնպես շատ հետաքրքիր դիվանագիտություն է վարում աշխարհակահաղականություն, պահպանելով լավ եւ ջերմ հարաբերություններ թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի հետ։ Այսպիսին են թանկագին բարեկամներ վերջի մի քանի օրերի կարևոր զարգացումները կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։